يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإقاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. oni taj pod kojim ćete biti satisani. Ovaj brat išla sam spovina jednu dobru stvar, jednu važnu stvar, a to jeste da se ders treba pripremiti prije nego što počne. Šta to znači pripremiti kako? To znači da pročitaš hadis i njegov komentar ako imaš prije dersa. Znači da pročitaš, da znaš o čemu će se raditi, o kojoj temi. Poslije toga, vraćaš da slušaš ders i da zapisuješ i poslije toga da se opet vratiš, da, da pogledaš da ti nije nešto reko ostalo pitanje i ako ostalo pitaš, ako nije ostalo, znači, završio sa tim hadisom, znači sve se shvatio. Znači, dobro je da, da, da to sprovede u praksu, prije nego što počne ders, bilo koji govori o hadisu, inače uopšteno, da pripremiš ga prije dersa, da ga pročitaš, a? i onda da poslušaš taj isti ders, i posle toga opet da se vratiš da još jednom pređeš da vidiš da nije što kako pitanje. I tad ćeš inša potpuniti, potpuniti tu stvar. Kako se traži znanje? Možeš brati pročitati nam. Znači oblast je traženje nauke. Džavir ibn Abdullah putovao je mjesec dana hoda do Abdullaha ibn Unais samo za jednu izreku Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Hadis. Pričao je me Ebul Kasim Halid ibn Hali i rekao da mu je pričao Muhammed ibn Harb da je Evzaija rekao saoštio nam je Zuhrija prenosići od Ubejdullaha ibn Abdullah ibn Udbe ibn Mesuda on od ibn Abasa da su on i Hur ibn Kajs ibn Hisn el Fezari diskutovali o saputniku Musaovu i da je pokraj njih naišao Ubej ibn Kab koga je ibn Abbas pozvao i rekao Evo ja i ovaj moj drug diskutujemo o Musa ovom saputniku, za koga je Musa tražen načina da se s njim sastane. Pa da li si ti čuo Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselem, da ga spominje? Da, reče Ubej. Čuo sam vjerovjesnika, sallallahu alihi veselem, gdje ga spominje i kaže Dok je Musa bio kod jednog od prvaka Izraelićana, došao mu je jedan čovjek i upitao – Da li znaš ikoga učenije od tebe? Ne odgovorio je Musa. Potom je uzvišeni Allah objavio Musavu, ali i selamu. Svakako ima naš rob Hidr. Potom je Musa počeo tražiti načina da se sa njim sastane i Allah subhanahu wa ta'ala mu je učinio ribu znakom, rekavši, kada izgubiš ribu, vrati se natrag, pa ćeš ga sigurno susresti. Musa je pratio trak ribe po moru i mladić pratila s Musao, preče Musao. Sjećaš li se kad smo se sklonili uz onu stijenu? Ja sam stvarno zaboravio ribu, a šetan mi je smetno suma da ti to ranije spomenim. E to je ono za čim tragamo, rekao je Musa. Tada se povratiše svojim tragom, pričajući i nađeše Hidra. To je slučaj njih dvojice što ga je Allah subhanahu wa ta'ala ispričao u svojoj knjizi. Kraj hadisa. Zakrla khair. Džabir do Abdullaha, Džabir Abdullah do Abdullah bin Unais je putao jedan mjesec radi jednog hadisa. Ima u hadisme. Znači, Džabir Abdullah je putao do Abdullaha bin Unaisa jedan mjesec radi jednog hadisa. Zbog čega nije poslao nekoga da mu donese taj hadis? Znači, da provjeri taj hadis, da li je ispravan i da ga prenosi on kasno u budućnosti. Znali su učenici, znali su učenici da pišu kada se šeh nasmije. Kada smije šeh pomjeri se. Sve su znali učenici nekada zapisuje. Dobro, slušajte ovu korist. Putovo je do njega on mjesec dana zbog čega? Da lanac prenosljivca između njega i poslanika sallallahu alaihi wa sallam bude što kraći. Znači, ako bude nekoga poslo, znači, o, ima će veći sened ovaj od njega. Nači Selef se trudio da bude lanac prenosovaca od njega do posljednjstva što kraći. Jeste li kad videli lanac prenosovac kako to danas se prenosi? I znate da dan danas to ima postoji? Je znate ili ne znate? Znate da dan danas ima prenosilaca koji se prenosi od danasnog alima, učenjaka do, do posljednjstva selem. Je znate ili ne znate? Evo vidite šta mi čitamo ovdje. Kaže, evo u ovom hadisu na primjer. Znači svaki ovaj hadis, nema, evo sad znači svaki ovaj hadis, znači od Džabra ibn Abdullaha do tog i tog i tako od, od Ebu Kasim do, do Ibn Harije do ovoga do onog znači sve to do poslanika sallam to je hadis od koga? od imama Buharija imam Buharija navodi ovaj ovdje i od ovog od ovog, od ovog do poslanika sallam znači kad budete imali zbirku vidjet to od ovog do ovoga do ovoga do poslanika sallam i ko govori to? imam Buharija tako E sad do imam Buharije se vežu današnji šehovi. Ha? I imaš lanac sve do imam Buharije. E onda kuzmaš zbir kod imam Buharije i nalaziš dalje sanet. Hoćete da, da vam pokažem inša Ha? Inša Allah pokazat ću vam zadnji dan, inša znači prezadnji dan spomenutan da donesem, onaj, da vidite sanet kako to izgleda. Ha, pa ćemo, znači, znači biti lakše nam nego da sad ode, idemo. Znači, zadnji dan, znači, naše, našeg seminara ovoga, pokazat ću vam inša kako to izgleda. Da vidite kako je naša vjera sačuvana. To ne, nema, nema ni, ni kršćani, ni židovni, niko. Ha? Da se, I tako imaju što imate iz Kur'ana, to znate. Je znate? Je znate ili ne znate, pitam vas. Isto tako Kur'an se prenosi. Isto ima senet. A to kad budete išala, jeste. Znači i sam senet lanac imate to danas i šehova, sve do posljednika sene. Neko im, naj, najmanji iz Kur'ana je senet 26. 26 ljudi do posljednika sene. To je najjače sene što danas, danas postoji. Jeste, koji je u Siriji. Inači sve ima. Od tog učenjaka do tog, dok, dok, dok, dok, sve do posljednice se Isto tako imamo i za Hidise. Od tog, tog učenjaka, sve dok, dok, do Ashaba, do posljednice sebe. Znači zbog toga, znači da njegov senet bude što kraći. Što kraći. Za bize korist. Poslanici zaboravljaju kao što i ljudi zaboravljaju. Ostali kao što je došlo u ajetu surat Kef 73. ajet la tu ahidni bima nasitu nasitu znači što sam zaboravio i u hadisu isto kao što je došlo innama ene bešlu mitlukum ensa kema nasit i ja sam čovjek kao i vi zaboravim kao što i vi zaboravljate da se nastoji uzeti što veći senet znači iz Kur'ana, iz hadisa znači što veći senet da uzmeš ako neko znaš da, da, da postoji u Saudiji ili u Siriji da ima veći senet ili kod njega i uzme njega taj senet da se uvjeri o ispravnosti hadisa. Znači, danas ćete, kako ćete provjeriti, uđite zbirke od uleme koji kaže, ocjeni da taj hadis i to, znači, ne možete, znači, putovati do tog taj koji mu prenosi, ali možete naći u zbirkama koje bilježe hadise i ulema je svaki hadis dala ocjenu za njega. Jel, sahih, hasan ili daif. Osnova je da se ide šehu, a ne da šeh dolazi. A danas mi čekamo da nama šeh dođe, tako? Zato je manjka uz Osnova je da se šeh ide, a ne da šeh dolazi. Nema 10, nema 50, nema 100. Jer u Siriji, u, u, u Saudiji, u, u svim mjestima bilo i više ljudi, pa su opet znali otići kod šeha putovati. Kada se raziđete u nečemu, vraćat, vraćat se učenom čovjeku. Treba tražiti znanje, pa makar bio i alim. Ove neke koriste su prošle prije, ali zbog njihove važnosti, najveće mi ponova. I tako je, također je hadiz je prošao, ali ima još neke koristi. Ako ne znaš, reci da ne znaš. Nemoj da pokušavaš da kažeš, pa znaš taj da, da, da pokušaš da odgovaraš. Ako ne znaš, reci ne znam. Provjerit ću. Sufije kažu da je Hidr bio Evlija i oni kažu znači, da on dan danas je živ. Tako s tim može da kažu da je Evlija je znatniji od poslanika, a pošto je kaže on sada živ, e, od poslanika, znači on nas objašnjava, znači njihovim šehoma kao on objavu spušta i šta ti ja znam znači govore i zato vidiš kada je šut to šeh znade kaže naš ne da je šeh šeho je to obavlja znači kome rekao Evlija Hidr još je kaže da je Hidr znači učeni od Evlije da je on Evlija i da je Evlija učeni od poslanika i da je on ko što se vidi ko smo više neki dan e, čitali oni kažu znači da ima neki koji kaže da je on još dan danas živ eh, kad njihov šijeh nešto kaže, kaže, e, to on dobio od Hidra, znači to je tako, pošto je Evlija učeni od poslanika. I onak negira i poslanikov govor. Podnositi teškoće u traženju znanja. I dobro je da neko sa tobom putuje. I ovaj hadis se nalazi u poglavu 16. 74. hadis. 74. broj. Sad će nam brat pročitati, znači, opet poglavlje i posle tog poglavlja malo obrate pažnju na senet. A to je taj senet koji prenosi Buharija. Znači, Buharija kaže, ja ćete, onda ćete vidjeti se sena, da mi ćemo išao priđe do sena kad zadnji dan išao. Vrijednost onoga koji zna i druge poučava. Pričao nam je Mohamed ibn Ala. Znači, ko kaže o pričanju Mohamed? Znači, kaže, imam Buharija, pričao nam je, obavijestio me, rekao mi je. Znači, kad ovo počinje odavljati sene, to znači imam Buharija govori. Znači, zbirka čija ovo? imam Buhari. Je, kad, kad dođe od na kaže, priča nam je, to znači že kaže, priča njemu, uđeš još nekome sa njim koji je bio, ima Buhari govori. Pa komu je pričao? Pričao mu ko? Muhammed ibn Ala i rekao da je njemu prenio Hamad ibn Usame od Burejda ibn Abdullaha, ovaj od Ebu Bureida, on od Ebu Musa, a ovaj od poslanika sallallahu alaihi veselam da je rekao. Jeste vidjeli kako to lanci išao? od imama Buharija do tako isto imate sad znači nastaje se senet posle imama Buharija do dan danas ha? jer ima Buharija kada je to pismo koje godine Na, reci uputa s kojom me Allah poslao i nauka su kao obilna kiša koja padne na zemlju plodna zemlja primi vodu i urodi travom i mnogim drugim zelenilom a neplodni zadrže u sebi vodu i Allah subhanahu wa ta'ala daje da se njome ljudi koriste, piju, napajaju stoku i siju natopljenu zemlju, a padne i na druge prijedjele pustare koje ne primaju niti zadržavaju u sebi vodu i ne urode nikakvom travom. Ovo je primjer za onoga koji je spoznao Allahov zakon i koristi ono s čime je Allah poslao pa nauči i druge poučava. I primjer za onoga koji za spoznaju nije ni glavi podigao, niti prihvatio Allahovu uputu s kojom sam poslan. Ebu Abdullah, odnosno Buharija, kaže da Ishak rekao, a ima jedna vrsta zemlje koja upija vodu, umjesto koja prima vodu. Kaun je ravan na kojoj leži voda, a Safsafun je ravnica sad obrazloženje fusnote u navedenim hadisima poredje se osobe koje su primile islam naučile njegove propise i drugom ga prenosi sa vrstama zemlje prema hadisu tri su vrste tla zemlje kojima odgovaraju tri vrste ljudi jedni primje nauku i nauče koliko im je potrebno ali je ne prenose drugima drugi je nauče i drugi je poučavaju i treći koji ne uče pa su ostali neznani ovi posljednji slični su neplodnoj ilo Nevevija iz gornje komparacije zaključuje da postoje tri vrste ljudi koji su slični izloženim kategorijama zemlje jedna vrsta zemlje prima vodu koristi je i zaodjenje se poslije sušnog vremena bujnim zelenilom žitom i travom čime se koriste i ljudi i životinje. Ovoj zemlji slični su ljudi koji primaju savjete, uče i druge poučavaju. Oni su korisni i sebi i drugima. Druga vrsta zemlje je sama po sebi neplodna i nekorisna, ali je njena korist u tome što u sebi sadrži vlagu i čuva viškove vode koje iskoristavaju ljudi, biljke i životinje. Ovoj zemlji sliče ljudi ograničene spoznaje, koji se svojim znanjem dovoljno ne koriste. Oni svoje znanje čuvaju, ali ga konačno predaju i drugima koji ga koriste u svom i opštem društvenom interesu. Ovo su dijelimično korisni ljudi i zaslužuju odgovarajuću pažnju. Treća vrsta zemlje je potpuno neproduktivna. Ne prima vodu, niti je u sebi zadržava. Ovoj zemlje liče ljudi duševno nesređeni neuki i intelektualno zaostali. Njih nauka ne interesuje, ne uče i nemaju šta drugom prenijeti. Da skratimo sad ove tri vrste ljudi. Prva vrsta jeste, razumili su šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, naučili i podučavaju druge tako da se okoristili ljudi od njih. Druga vrsta, naučili su na pamet i drugi su naučili su samo od njih na pamet. Znači uče samo na pamet od njih. Nema razumijevanja toga kao što danas nauči se Kur'an i podučava se drugi, nauči i ovi drugi Kur'an, a ni jedan, ni prva grupa, ni druga grupa ne razumije šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dok prva grupa smo rekli, nauči znači Kur'an i shvate šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala i prenose na druge i drugi isto shvate od njih šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala. I treća grupa jeste, nisu se podigli da uče, podigli, znači nisu krenuli da uče i ne daju pažnju i okreću se od znanja, Znači sad možda ne možete malo tu, da morate kasnije sjesti i stati polako, razmišljati o ovim stvarima. Znači, to smo rekli, prije hadisa prvo pročita prije i shvati ga, shvatiš ga 50% možda. Posle toga u toku dersa ćeš još shvati 20, 30, 35, 40% i onda kad se opet budeš kasnije vratio, još ćeš onih 10% onaj na, na hadis koji si čuo ga, kad se budeš još vratio u kući, pročitaš ga još jedan put i shvaćeš to postotno. A? Znači, sad možda vam je to brzinski, ne morate, ako budete došli kući, inša vas sjećete i razbite. I normalno, ne do dragi, ali ako ništa ne shvatili, imate neko pitanje, zapišete i onda nastavite opet pitati da upotnite 100% da shvatite hadis čita. Ste razumili? Znači, kad čovjek prvo čita sad neku stvar, reće šta je ovo subhan, bio hadis, bilo li šta bilo. Reće šta se podrazumijava podin, šta se, aha, ovo se podržava svojim, ovo znači ovo. Ali šta ova znači stvar? E tu stvar ćeš inšala toku dersa saznat, a ako ne saznaš inšala, posle dersa, kad bude prošao ders, vraće s kući i onda ćeš inšala saznat 100% i slučajno ako bude postao kako pitanje, zapisat ćeš, pitat ćeš. Ali znači morate gledati da se, da se pripremi hadis prije nego što došli na ders ili bilo koji drugo poglavlje. Obaveza traženja znanja, to je korist. I da se radi po njemu, i to znači isto da podučavaš. Kao što ste vi došli danas ovdje, tražite znanje i inšala kad se shvatili nešta, bili ste nešta Allah smada naredio, zabranio, to ćete sprovesti u praksu i tome ćete poduzivati kad se vratite s vašim kućama. Znanje je Kur'an i sunnet i tome je najpreće da se daje najviše vremena. Sve ostale stvari koliko imaš vremena, tako. Ali ovo ovdje mora se što više vremena dati razumijevanju Kur'ana i sunneta. Zapišite pogled sada na ovo. Iščezavanje nauke i pojava neznanja. Rebija ibn Ebu Abdurrahman je rekao ko ima kod sebe što bilo znanja, ne smije da se upropaštava. Pričao nam je Imran. Ko je pričao? Ko kaže? Buhari. Znači, kaže Imran Buharija, pričao nam je Imran. Ibn Mejsere i kazao da je njemu prenio Abdul Varis od Ebu Tejaha, on od Enesa koji je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao stvarni simptomi propasti svijeta su iščezavanje nauke, ustaljivanje neznanja, uživanje alkohola, i pojava prostitucije. Obrazloženje u Fusnoti ranije je bilo riječi o vrlini učenih i koji druge poučavaju, a sada se upozorava na indiferentnost ljudi prema nauci i zanemarivanju poučavanja omladine. Rebija svojom izjavom upozorava učene ljude da se maksimalno angažuju na poučavanju drugih, da svoje znanje ne skrivaju nego, nego ga prenose drugima, u protivnom pašće u zaborav i sebe upropastiti. Učeni trebaju svoje sposobnosti i svoje stečeno znanje prenositi na drugi, a posebno na mlađi. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ukazao je samo na neke simptome propasti ljudskog društva. Odati se jednom od tih poruka znači krenuti rubu propasti, a ogreznuti u sve četiri je srljanje u ponor. Neznanje je najveći neprijatelj čovjeka. Nauke neće nestati, ali će postepeno izumirati učeni ljudi i kada ne bude bilo njih, narod će za rukovodioce birati neznalice. Ljudi će im se obraćati za savjete i oni će im davati odgovore. Tako će se svijet zavoditi i voditi rubu propasti. Ove stvari jesu se danas desile, braću. Ha? Jesu. Yes. Sve su loše stvari, tako? Ali ima jednu veliku korist koju može čovjek izvući iz ovoga, jeste? Dobru korist, a koja je to? Da može povećati iman. A koja je to? Ha? Jeste to je nego. Znači, kad vidimo ove stvari, vidimo da je sve to loše, tako? A ima jedna dobra stvar, to jeste da je naša vjera istina i da je posljedice selem prenio istinu i sad im treba da se poveća iman i da što više obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, ko je u ta doba mogao da ovo zamisli? Ha? A gledajte da je došlo to doba, da nam se poveća iman, znači da je poslana istina i da istinu govori, da, istinu govori i da treba ustrojati na ovom putu. I to zapišite se, ovo vam je jako važno. Znači, kad čitaš ovu stvar, gledaš ovo stvar, kadaš, subhanala, vidi ovo ovdje, ali odmah s druge strane treba da ti ima naraste. Znaš, da ti raste, kaže, Allahu ekber, znači ja sam na istini. Sam ustraj. Kad vidiš ovo sve stvari, subhanala, ali s druge strane treba da se raduješ, jer ova vjera je istina i poslanik je istinu govorio i što više da služiš Koran i Sunneta. U hadisu je došlo u propoštala, Šta? To je, ako ne budeš radio, to će tu upropastiti. Ako ne budeš radio po znanju. Kada ode znanje, dolazi neznanje. Ovo što spominja alkohol, znači da ljudi neće dati nikakve pažnje. Znači, kao da nema nikakve smetne što se pije alkohol. Znači, podrazumijem se po to, znači, ljudi će gledati da je to normalna stvar. Ko što danas to? Znači, sudnji dan, znači, propasti sudnjeg dana i to, spomenuto je u poglavlju 37 zapišite, to je hadis koji će mišljati u budućnost učiti. A nek vam stoji tu. Pogled 37. Podrazumije se znači da ulema preseli, a? Iščeznjivaju nauke. Znači, nestane nauke, to znači jeste da šta ulema preseli. E sad zapiste vrste različitih ljudi. Znači, prva vrsta jeste šta? Traži znanje i nauči. Druga vrsta je traži znanje, ali nauči neispravno suprotno prvoj. Treća vrsta traži znanje, nauči ispravno, ali ne radi po tom znanju. Četa vrsta traži znanje i nauči ispravno i radi po tome, ali ne poziva u to. Peta skupina traži znanje, nauči ispravno, radi po njemu, poziva u njega, ali nema sabura. I šesta skupina, koja je najispravnija, traži znanje, nauči ispravno, radi po njemu, poziva u njega i ima sabura. Sad svaki od nas neka sebe nađe u koje on skupine. Ha? Svako svaka bude, znači ovo ko nije zapisao, ako ima nešto nije zapisao, neka kasnije obavezno prepiše, i da sebe nađe u kojoj on skupini. I da vidiš šta ti još sad nedostaje da nastojiš da poboljšaš svoje stanje. Uzet ćemo još jedan hadis, braća. I pogled je isto, samo što je hadis drugi potisni pogled. Znači, ne morate pisati pogled, samo napišite broj dva hadis. Kaže Imam Buhari da mu je pričao mu Sedded i kazao da je njemu prenio Jahja, on od Šubeta, on od Katade, a ovaj od Enesa da je izjavio ispričat ću vam jedan hadis koga vam posle mene niko neće kazati. Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem gdje kaže Simptomi propasti svijeta su opadanje nauke, pojava neznanja, nemorala i namnožavanje ženskog spola, a smanjenje muškaraca toliko da će biti jedan staratelj na 50 žena. Obrazloženje u Fusnoti Navedeni hadis Enes ibn Malik iznio je u Basri želeći podstaknuti omladinu na učenje i stručno uzdizanje i pozorio na štetne posljedice po vjeru, moral, čuvanje časti porodice i pošteno stečene imovine. Neznanje otežava objektivno svaćanje života i vjere. Alkohol uništava zdravlje i metak, porodicu i ugled. Opadanje muškog stanovništva dovodi do poremećaja polne strukture društva, a pojava nemorala do propasti porodice. Pod ovim hadisom se onaj, postoji mogućnost, napišite, postoji mogućnost hadisa da će se rađati više ženske djece od muški. Ili da će, ost, ili da će biti puno ratova, tako da će ostati puno žena, jer će njihovi muže presaditi znači, u ratu. Znači ima dva, dva značenja, ili ovo ili ovo. Kaže Enes, ispriđat vam jedan hadis koga vam posle mene niko neće kazati. To jeste, Enes je sam ostao, zadnji ostao do Ashaba, znači da će on preseliti, a više posle toga nikomu neće preneti taj hadis od posljednice sallam. Znači da će on zadnji koji će preneti hadis od posljednice sallam. Da se žene po četiri žene, tako da ima što više muslimana i da ima što manje slobodnih žena. Jer će to će stanje, kao što ste vidjeli u hadisu, jedan staratelj na 50 žena. Znači, da sva što više žena će znači, nadal Red došao sudni sud dan na nas. To sve predznak sunnijeg dana. Za danas smo završili. Wahala sallallahu alaihi wa sallam. أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء يا